6 օրական Էմիլը չի հասցնում լացել։ Հենց ուզում է իր բողոքն արտահայտել, տան մյուս անդամները շտապում են լրացնել, հանգստացնել։ <laughs> չափով այնանից տղասերից բացի կոպոջոջը Ինչա ինչա Խոսրովյանների ընտանիքում 9-րդ երեխան է ծնվել 50 սանտիմետր բոյ եւ 3 կիլոգրամ 50 գրամ քաշ ունեցող Էմիլն իր ժպիտով մեծ ու փոքրին ստիպում է ժպտալ, իսկ հակառակ դեպքում իսկ հակառակը Սվետլանան ու Ռոբերտը թույլ չեն տալիս։ Ինչա, ինչա։ Ոժմալաչինը չեն թողում, ինչա։ Ինչա՞։ Ծննդատնից դուրս գրվելու օրը հայրը, քույր եղբայրները չեն կարողացել ճարտարից Ստեփանակերտ գալ, վառելիք չեն գտել։ Արևիկը Ստեփանակերտում է դեռ։ Սպասում է բժշկի վերջին ցուցումներին, որից հետո տուն կգնա։ Ընտանիքի 4 անդամն այստեղ է, 7-ը ճարտարում։ Ամեն օր մի քանի անգամ զանգում են հարցնում. Էմիլը ում է նման, ինչ է անում, երբ է գալու դեռ տուն չգնացել, դեռ ոչ քույրիկ, ոչ papa, ոչ ախպերիկ դեռ չեն տեսել, մենք ենք տեսել, նկարով են իրանք տեսել։ Անտած զանգում են երեխեք հարցում են ու տղերքս մեծերս կամ աղջիկս, մամ, երեխեմ ոնց է, բայ երբ ես գալու, ասում են ոչ խելոք մնացեք, գամ քիչ մնաց։ Տան 6 երեխաներին մի քանի օր է հայրը Էրնեստ Խոսրովյանն է խնամում, հաց պատրաստում, դպրոց ճանապարհում։ Ես այդ մի բանով էլ արխային եմ ինքը, ասենք որ տունը չեմ ինքը ճաշը կսարքի, որ առավոտ ուղարկում դպրոց ինքը համաշուտ եմ անում ճաշը սարքում, որ երեխեքը գալիս են պատրաստալինում, արդեն ընթացքում են իրանք մեկը մեկին օգնելով տունն է, չգիտեմ դասերն է, իրար օգնելով հասցնում են։ Բազմազավակ ընտանիքը դեկտեմբերից 10 հոգով մեկ սենյակում է ապրում։ Վարարանն ու սեղանը սենյակի կենտրոնում են, իսկ շուրջ բոլորը մահճակալներ։ Այդ մի սենյակում ենք։ Ուղղակի որ բաղնիկից էլ ամոտի, առաջի հարկում է բաղնիկը, դրա համար ասել են որպեսզի ձմերը ցուրտա չլողանան, մեկ էլ մրսելով հելնեն երկրորդ հարկ, իջել ենք առաջի հարկը այդ մեծ սենյակը, տեղ ենք տեղավորվել, ասենց երկու մահճակալ դրել ենք աղջիկները 3 հոգով գնում են, երկունը դրել ենք, տղաները 4 <laughs> հոգով են գնում, 5 անգամ Ռոբերտն էլ իրանց հետ, Էսյանի վրա էլ միած սաֆա կարավատ ասենց դրած ես ու ամուսինս։ Բազմազավակ ընտանիքի Մոր Արորյան միայն ներկայացնելիս երկու երեխա ունեցող մայրերի մեջքը սկսում է ցավել, կատակում է արևը։ Առավոտյան 7:30-ից վերկացի ժամն է։ Մինչև 6 դպրոցականներին համոզում է բարձից ու անկողնուց փոկում, ահագին ժամանակ է անցնում։ Բոլորի թեյերը հերթով շաքարավազ լցնում, ընթացքում կամած գորալով նրանց լոգարան ուղարկում, ստիպում նախաճաշելու, վերջում դպրոց վազել։ Բայց դա ամենևին էլ վերջը չէ։ 5-ամյա Ռոբերտն ու 2 տարեկան Սվետլանան, հիմա նաև 6 օրական Էմիլը մայրիկին են սպասում։ Նրանք նույնպես ուզում են խաղալ, ուտել, ինչու՞ չէ լացել։ Ինչպես է հասցնում։ Մեծ տարաների մեջ եմ ապրում, ասենք երկու անգամ ամենակիչը ճաշեմ սարկում, մի անգամ ջրիկ ինչ որ, մի անգամ սխոյ, կարևորը սոված չեմ մնում, չեմ նեղում, չգիտեմ։ Մինչև որ վերևից ներքև սրբում եմ, արդեն էլ չեմ կարող մեջքը սողեմ, բայց դե ոչ ճանում ենք, սրբում ենք։ Արևիկը 30 տարեկան է, ամուսինը Էրնեստը 34։ Երիտասարդ ծնողներին ուժ տվողը 9 զավակներն են։ Նրանց կյանքի պատմությունը ճամփորդության է նման։ Շուշիում ամուսնացել են, 4 երեխա ունենալուց հետո տեղափոխվել Քաշաթաղի շրջանի Հերիկ գյուղ։ Անասնաբուծությամբ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, ապահով ապրել մինչև 2020 թվականի պատերազմը։ Հիմա պետության աջակցությամբ Ճարտար քաղաքում երկհարկանի տուն են ստացել։ Փորձում են այդ տան պատերին հարմարվել։ Հերիկի Լեփլեցուն տնից, ինչպես Արևիկն է ասում, մեկ Ford ապրանք են տեղափոխել։ Փոքրիկ Ֆորդը վերցրել երեխեքի տեղաշորները, կապած ստեղաշորը, մի քանի բան գա զակատներից ու երեխաների դպրոցական հագուստ թազաշորեր, մեկ էլ գրքերը, կարևորը։ Նոր պայմաններին հարմարվելը, իրենց ունեցածի հետ համեմատելով ապրելն ավելի բարդ է, քան արդեն 9 երեխաներին մեծացնելը, ասում է փորձառու Մայրիկը։ Բայց 2 տարեկան Սվետլանայի խնդիրը ավելի բարդ է։ Ամբողջ օրը մտածում է. ինչու Էմիլը չի խոսում։ Բալաս, իսա խոսում։ Պիտի քոնել է գնան օր խոսը։ Քոյնի եկեն է մծանան օր խոսը, չէ՞։ Հա։ Չա։ հա։ Չիչինում է։ Չա։ Չա։ Չա։ 11 հոգանոց ընտանիքում, երբ երեխան է լացում, մայրն ու հայրն են հանգստացնում, ծիծաղեցնում։ Իսկ երբ ծնողներն են փորձում նեղ սրտվել, Փոքրիկներն են մեկը երկելով, մեկն արտասանելով կամ պարզապես կանչելով ուրախացնում նրանց։ Երեխաները, որոնցից մեծը 13 տարեկան է, փոքրը 6 օրական, Խոսրովյանների զարցուցիչն են։ Կարքին հաղորդումը հնդկական սերիալներն ու իրական կյանքը, որ թույլ չեն տալիս ծնողներին հասկանալ 7:30-ը վերկացի, թե քնելու ժամն է։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։